muendelezo wetu katika darasa la hadithi wa kunna kad tawaqqafna inda eh, alhadithi thamin ashri na tulikuwa tumesimama katika hadithi nambari 28 na leo tunaingia katika hadithi nambari 29 wa huwa hadith Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu nayo ni hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بالملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فتلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخر على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاسع والعشرون حديث يا عشريننا تسع عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه أنه قال كتوك معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه هكيك يا مسيما قلت سيما ميمي من بيمتون صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ewe mtume wa Allah akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni 'anil nari nieleze amali itakayoniingiza peponi amali ya kuniingiza peponi na kuniweka mbali na moto muad anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam nieleze amali ambayo itaniingiza peponi na kuniweka mbali na moto qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema laqad sa'alta an adhim hakika umeuliza kitu kikubwa umeuliza jambo kubwa au umeuliza amali kubwa wa innahu layasirun yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi na hiyo amali nyepesi kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwepesishia ta'budullaha unamwabudu Allah hiyo amali taabudu Allah unamwabudu Allah wala tushriku bihi shay'an na humshirikishi na chochote mwabudu Allah usimshirikishe na chochote watuqimu salata na simamisha swala simamisha swala watuuti zakata na toa zaka watasumu ramadhana na funga ramadhani uwe ni mwenye kufunga ramadhani وتحج البيت نا اوهي نيومبا الكعبه بيت الله الحرام نيومبا يا الله تكوف ثم قال قيشا اكسيما متوم صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ابواب الخير je nisikujulishe juu ya milango ya khairi je nisikujulishe wewe milango ya khairi as-sawm junnah funga ni ngao funga ni ngao wasadaqatu tudfi'u alkhati'ata kama yudfi'u alma'u an-nara na sadaka zima makosa sadaka futa makosa kama yudfi'u alma'u an-nar kama vile ambavyo maji yanazima moto vile ambavyo maji yanavyozima moto na mtu anapokuwa anatoa sadaka ile sadaka yake inakuwa inazima makosa yake wa salatu rajul fi jawfi al-layli na swala ya mtu katikati ya usiku pia nayo inakuwa inazima makosa kama vile ambavyo uh, maji yanavyozima moto thumma tala kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma tatajafa junubuhum 'anil madhaji zinajitenga mbavu zao na malazi yao mbavu zao zinakuwa mbali na sehemu za kulalia mbavu zao zinakuwa zinajitenga na sehemu zile ambazo wao wanazolalia kwa ajili ya kuswali hata balagha mpaka akafika ya'maluna ya'maluna wanafanya hayo thumma qala kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala ukhbiruka bira'si al-amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi je nisikupe habari ya kichwa cha jambo na nguzo yake na upeo wa jambo lake kultu nikasema muadha anasema nikasema mimi bala ya rasulullah kwa nini usinieleze ewe mtume wa Allah qala mtume akasema rasul amri alislam kitu cha jambo ni uislamu wa amuduhu sala na nguzo yake ni swala wadhiri watu sanamihi aljihad na mwisho wa jambo lake ni jihad thumma qala kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli je nisikupe khabari chenye kumiliki hayo yote qultu nikasema bala ya rasulullah kwa nini usinieleze ewe mtume wa Allah faakhadha bilisanihi mtume sallallahu alayhi wasallama akashika ulimi wake faakhadha bilisanihi akashika ulimi wake وقال نا اكسما كف عليك هذا كف عليك هذا زويه جو yako هو زويه جو yako هو زويه ulimi wako قلت نكسما مني معاذ انسمع هذا منينو يا نبي الله ايوه نبي والله وانا لم اخذونا بما نتكلم به جيه hakika sisi ni wenye kuadhibiwa kwa yale tunayozungumza kwa huo ulimi faqala akasema mtume sallallahu alayhi wasallama sakilatka ummuka amekupoteza mama yako mama yako amekupoteza mpaka amekuwa kana kwamba mtu ambaye kafiwa na mtoto wake yani akiwa nakusudia mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba inabidi ufahamu maneno vile yanavyosemwa wa hal yukabbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim au qala ala manakirihim illa hasaid alsinatihim wa hal yakubbu an-nas naje watakuwa wanakokotwa watu finna katika moto na kutiwa katika moto ala wujuhihim juu ya nyuso zao au kala au amesema cha 10 rawi ala manakhirihim ala manakhirihim juu ya migongo ya pua zao illa haswaidu alisinatihim isipokuwa chumo za ndimi zao ikiwa na maana mtume sallallahu alaihi wasallama akakusudia kwamba watu wataingizwa katika moto hali ya kuwa wanakokotwa na kuvutwa kwa nyuso zao kuingizwa katika moto au kwa migongo yao ya pua hali ya kuwa wanatiwa katika moto kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na ndimi zao rawahu tirmidhi hadithi ameipokea al-Imam tirmidhi waqala na akasema hadithun hasanun sahih hii hadithi ni hasan sahih tayeb عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كتب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال حقيقة يا مسيما يا رسول الله ewe mtume wa Allah akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljanna nieleze amali ya kuniingiza peponi itakayoniingiza peponi wayubaiduni anin nari na ya kuniweka mbali na moto بعمل يدخلني الجنة ما هي الجنة الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الجنة هي بيبوني الدار التي أعدها الله لعباده المتقين ni nyumba ambayo ameiandaa Allah hiyo nyumba kwa ajili ya waja wake wenye kumwogopa yeye waja wake wenye uh, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tunapokuwa tunasema pepo tunakuwa tunakusudia ad-daru allati a'addaha Allahu li'ibadihi almuttaqin nyumba ambayo ameiandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya waja wake wenye kumcha yeye Mola subhanahu wa ta'ala anasema yubaiduni ani nnar ma hiya annar nini moto hiya daru allati a'addaha Allah lilkafirina annaru hiya daru allati a'addaha Allah lilkafirina moto ni nyumba ambayo ameiandaa Allah kwa ajili ya makafiri hiya daru allati a'addaha Allah lilkafirina ni nyumba ambayo ameiandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya makafiri qala baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuambiwa haya maneno na muadhi mtume akasema laqad sa'alta an adhibi eh shay'in dhi 'azamatin eh shay'in dhi 'azamatin أي شيء ذي عظمة وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار أي شيء ذي عظمة وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار قد سألت عن عظيم أي شيء ذي عظمة umeuliza kitu chenye ukubwa umeulizwa kitu chenye ukubwa wa huwa alfauzu biljanna na hicho kitu chenyewe ambacho tumekiuliza ni kufuzu kwa pe, kufuzu kuingia peponi na huwa alfauzu biljanna na kuni kufuzu kuingia peponi wanajatu minan nari na kuokoka kutokana na moto na hakuna mashaka kwamba hili jambo ni jambo kubwa jambo la mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mbali na moto wa Allah hili ni jambo kubwa si jambo jepesi kwa hiyo umeuliza jambo kubwa wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi lakini hilo jambo lenyewe au hiyo amali yenyewe ambayo wewe umeuliza ya kumuingiza mtu peponi na kumweka mbali na moto ambayo umeuliza kuingiza wewe peponi na kukuweka mbali na moto ni jepesi lakini kwa yule ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi eh sahlun ala man sahalahu Allah alayhi eh sahlun ala man sahalahu Allah alayhi eh sahlun ala man sahalahu Allah alayhi hiyo amali yenyewe ni nyepesi kwa yule ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya hiyo amali iwe ni nyepesi kwake Kama matendo ya kuingia peponi hakika ni matendo mepesi matendo mepesi kama vile kuswali mtu anapokuwa na e, nafasi ya kutoa zaka akatoa zaka kadhalika mtu akafunga mwezi wa Ramadhani na anapokuwa na uwezo wa kwenda haji akaondoka zaka kaenda haji hakuna mashaka kwamba hii amal ni nyepesi lakini kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi kwa sababu haya matendo kuna watu uwezo wa kufanya upo lakini hawatekelezi hawafanyi kama ilivyokuwa swala swala ni katika matendo ambayo yanamfanya mtu kuingia katika pepo lakini wangapi hawaswali watu wengi tu hawaswali kwa hiyo swala la swala kwa wao zimekuwa ni swala zito kadhalika kuna watu wao wana mali lakini hawatoi zaka kumbe ni swala tunakupiga kupiga hesabu mtu akatoa zaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini wengi hawafanyi mwezi wa Ramadhani wako Uislamu chungu mzima hawafungi bali kuna wakati watu wanakuwa na uwezo wa kwenda haji lakini tu inakuwa wenda wameshughulishwa na dunia au mtu akahisi kana kwamba anataka kupungukiwa ikawa haendi lakini kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi hayo matendo yanakuwa ni mepesi kabisa kwake yeye kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumhesabia amal za kumuingiza yeye katika pepo na kumweka mbali na moto akasema ta'budullah wala tushriku bihi shay'a muabudu Allah usimshirikishe na chochote hilo jambo la kwanza kabisa muabudu Allah fanya ibada ya Allah na usiwe katika hali ya kumshirikisha yeye Mola azza fi ula wa azma fi ali sama hapa aliposema ta'budullah عبادة الله هي القيام بطاعته عبادة الله هي القيام بطاعته امتثالا لأمره عبادة الله هي القيام بطاعته امتثالا لأمره امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه واجتنابا لنهيه مخلصا له أو مخلصا له ibadatullah ibada ya Allah hiya alqiyamu bitaatihi ni mtu kusimama kwenye toa ya Allah mtu akawa amesimama ikawa anatekeleza toa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala imtithala liamrihi katika hali ya kutekeleza amri zake imtithala liamri katika hali ya kutekeleza amri zake watinaban linahihi na kujiweka mbali na makatazo yake wajnaban linahihi na hali ya kujiweka mbali na makatazo yake mukhlisa lillahu hali ya kuwa mtu anatakasa hayo matendo kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio maana ya ta'budullah yani ibadatullah kwa kisha kuwa hivyo usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote kwa sababu utakapokuwa umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe utakuwa umefanya jambo la kuporomosha mazuri yako yote unayoyafanya kwa hiyo pamoja na hiyo hali ya uh, kumwabudu Allah usiingie katika swala la kumshirikisha yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala kisha kaambia watuqimu swala na usimamishe swala usimamishe swala wa maana iqamatiha wa maana iqamatiha an ta'ti biha wa maana iqamatiha an ta'ti biha تامة الأركان ومعنى إقامتها أن تأتي بها تامة الأركان والواجبات والشروط ومعنى إقامتها أن تأتي بها تامة الأركان والواجبات والشروط وتكميلها بمكملاتها watakmiliha bimukammilatiha wa maana ikamatiha na maana ya kusimamisha hiyo swala wasema watu wasimamishe swala tunakuwa tunakusudia nini maana yake ni nini anta biha uilete hiyo swala uiswali hiyo swala taammatal arkan hali ya kuwa ni yenye kutimia nguzo zake walwajibati na zile wajibati zake washuruti na yale masharti yake watakmiliha bimukammilatiha na kutimiliza kwake hiyo swala kwa vile vitu vyenye kutimiliza kwake kwa tunaposema kusimamisha swala tunakusudia mtu aiswali swala aliyakuwa nguzo zake zimetimia mambo ya wajibu yale yametimia masharti yametimia na mtu kujitahidi kukamilisha yale mambo ambayo yanakamilisha swala katika mambo ya sunna na mfano wake anasema wa tu'ti zaka na utoe zaka tu'ti zaka na utoe zaka anaanza uh, kuingia katika mambo yanayotaallak kina mali ikiwa na maana kwamba hili swala kutoa zaka ni katika matendo ya kumwingiza mtu peponi watu uti zakata na utoe zaka والزكاه هي المال الذي اوجبه الله يخرجه الانسان من اموال معينه هو المال الذي اوجبه الله يخرجه الانسان من اموال معينه هي المال الذي اوجبه الله يخرجه الانسان من اموال معينه بشروط معروفه بشروط معروفه الى اهلها المستحقين لها الى اهلها المستحقين لها زكاه هي المال ni الذي اوجبه الله ambayo ameiwajibisha Allah yukrijuhu al-insanu anayoitoa mtu mali ambayo Allah ameiwajibisha yukrijuhu al-insanu anayoitoa mtu fi amwali au min amwali muayyanatin katika mali muayyana katika mali maalum zile mali tano ambazo tulizungumza katika kitabu zaka bishurutun maarufa kwa masharti ambayo ni maarufu ambayo tumeeleza katika uh, umdatut talib kadhalika katika asl mukhtasarat kadhalika katika al-ajwibatu al-jaliya kwa masharti maarufu ila ahli al-mustahiqin laha kwa watu wake wanastahili hiyo zakat ثم قال وتصوم رمضان نا افون رمضان وتصوم رمضان نا افون رمضان وصوم رمضان عباده معروفه نا افون رمضان عباده معروفه وصوم رمضان عباده معروفه نا افون رمضان عباده معروفه انا اسمع وتحج البيت نا اوحجي nyumba ya الله سبحانه وتعالى ta'ala تقصد البيت الحرام لأداء المناسك اي تقصد البيت الحرام لاداء المناسك تقصد البيت الحرام لاداء المناسك اقصدي نيومه تكف واجله كتكلزا مناسك ذا حج واجله كتكلزا عباده يا حج هذه اركان الإسلام الخمسه هذه هذه اركان الاسلام الخمسه هي نقوزو ثاني ذو الاسلام toka alipoanza kumwambia ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an nguzo ya kwanza kwa sababu ndani yake kuna la ilaha illa Allah kadhalika wa anna muhammadan rasulullah akamwambia tuqimu salah nguzo ya pili watuuti zaka na kutoa zaka nguzo ya tatu wasasumu ramadhan na kufunga ramadhani nguzo ya nne watahujjul bait nguzo ya tano hii ikiwa na maana kwamba zile nguzo tano za Uislamu zinamuingiza mtu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال كيشا متوم صلى الله عليه وسلم وقسيما ألا أدلك على أبواب الخير جيني سكجوليش جو يا ملانغو يا خير أبو عليه وسلم على آه، ألا أدلك على أبواب الخير يعني ما تتوصل به إلى الخير ما تتوصل به إلى الخير يعني ألا أدلك ما تتوصل به إلى الخير je nisikueleze kitu ambacho wewe utafikia katika heri je nisikueleze juu ya milango ya heri wa kullu wahid yuridu alkhaira na kila mmoja anataka heri sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anataka kutuambia milango ya heri anataka kutueleza vitu ambavyo vinamfikisha mtu katika heri faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema as-sawmu junnah funga ni ngome funga inayokusudiwa hapa ni funga ya sunna si funga ile ya faradhi asawmu junna funga ni ngome yani annahu wikaya min almaasi annahu wikaya min almaasi fi hali sawm annahu wikaya min almaasi fi hali sawmi ومن النار يوم القيامه انه وقايه من المعاصي في حال الصوم ومن النار يوم القيامه انه وقايه من المعاصي في حال الصوم hakika yofunga ni ngome ya maasi wakati mtu anapokuwa amefunga mtu anapokuwa anafunga kule kufunga kwake kunakuwa ni ngome ya kumzuia yeye kuto kufanya maasi wa minan nar yawm alqiyam kadhalika ni ngome kutokana na moto siku ya kiyama ngome kutokana na moto siku ya kiyama kwa sababu mtu anapokuwa anafunga funga yake siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anawekwa mbali na moto kwa mwendo wa miaka uh, sabini au elfu sabini kwa hiyo hakika funga ni ibada ambayo ni ngome ibada ambayo ni ngome inayomfanya mtu ukamba na maasi lakini vile vile ni katika ibada ambazo zinamfanya mtu kuwa na moto siku ya kiyama kwa hiyo inakuwa ni wikaya inakuwa ni ngome baina yake yeye na maasi kadhalika inakuwa ni ngome baina yake yeye na kuingia katika moto thumma qala was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a na sadaka inazima makosa kama yutfi'u al-ma'u an kama vile ambavyo maji yanakuwa yanazima moto wasadaqa na sadaqa ah ma hiya sadaqa as-sadaqa hiya badlu al-mali للفقير المحتاج تقربا لله الصدقه هي بذل المال للفقير المحتاج تقربا lillahi taqarruban lillahi wa inda ihtiyajihi tunaposema sadaka tunakusudia بذل المال ni kutoa mali badhulul mali ni kutoa mali lilfakiri almuhtaji kumpa fakiri mwenye kuhitajia kumpa fakiri mwenye kuhitajia taqarruban lillah kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala taqarruban lillah kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa inda ihtiyajihi na wakati wa kuhitajia hiyo mali wa inda ihtiyaji na wakati wa kuhitajiwa hiyo mali kama vile kwenda kuna ujenzi wa msikiti au kuna mambo ya kheri haiwezi kwenda isipokuwa mpaka watu watoe sadaka basi kile ambacho mtu anachokuwa nakitoa uh, wakati huo hiyo ndio sadaka sasa nasema hii sadaka hii tutfiu alkhati'a ma hiya alkhati'a ni nini alkhati'a alkhati'a hiya ma aqta bihi alinsan alkhati'a هي ما اقطع به الانسان من ترك واجب او فعل محرم الخطيئه هي ما اخطا به الانسان هي ما اخطا به الانسان min tarki wajibin au fi'l muharramin alkatia makosa ni kitu gani ma aqta bihi al-insan ni kile ambacho mtu amekosea ni kile ambacho mtu amekikosea min tarki wajibin katika kuacha jambo la wajib au fi'l muharramin au kufanya jambo la haram hiyo ndo katia sasa sisi binadamu tuna mapungufu sisi binadamu tuna taksiri kuna wakati tunaacha mambo ya wajib kwa huwa wakati huo tunafanya makosa kadhalika kuna wakati tunafanya mambo ya haramu kwa hiyo mtu anapokuwa anatoa sadaka sasa kwa kule kutoa kwake sadaka ile sadaka anayoitoa inafuta haya makosa yake ambayo yeye anakuwa anaacha wali kuna wakati mtu anasikana akaacha swala ya jamaa hali ya kuwa hana udhuru wa maana lakini swala ya jamaa ikampita hivyo unasikana ashughulika tuone na biashara yake anashughulika huenda na duka lake anashughulika huenda na kitu chake tu huko swala ya jamaa ikampita huku ni kuache waji mtu anakuwa anafanya haramu lakini kuna wakati sisi tunakuwa tunakosea tunakuwa tunafanya madhambi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mtu anapokuwa anatoa sadaka ile sadaka inakuwa inafuta yale makosa hii sadaka inakuwa inazima yale makosa kama vile ambavyo maji yanapokuwa yanazima moto na kila mtu anakuwa anajua kabisa kazi ya maji pale yanavyokuwa yanatiwa katika moto namna gani moto unavyokuwa kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya takrib ya sura ya maji pale yanavyomwagiwa katika moto na sura ya mtu anavyokuwa anatoa sadaka dhidi ya yale makosa yake ambayo yeye anayokuwa anayokosea anasema wasalatu rajuli fi jawfi al-layl yani wasalatu rajuli fi wasati al-layl fi jawf ay fi wasatil na swala ya mtu katikati ya usiku swala ya mtu katikati ya usiku maana yake nini tutfiul khati'a wa salatu rajul fi wasatil layl tutfiul khati'a na swala ya mtu katikati ya usiku inazima makosa tutfiul khati'a inazima makosa inafuta makosa kama yutfiul ma'un nar kama yutfiul ma'u annar kama vile ambavyo maji yanavyozima moto japokuwa tumekuwa wazembe sisi kusimama swala za usiku lakini hakika fadhila zake na thawabu zake ni nyingi kwa sababu ni katika vitu ambavyo vinakuwa vinafuta makosa ya mtu thumma tala kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma tatajafa junubuhum anil mabaji zinajitenga mbavu zao kutokana na sehemu zao za kulala yani usiku kwa ajili ya kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yani ah, tusiwe ni wenye kujisahau sana mpaka ibada za namna kama tukashindwa kuzitekeleza ah laura laura kaambi mtu anaamka usiku saa 8 saa 9 una swali zako rakaa lillahi subhanahu wa ta'ala yani tusiwe ni watu ambao tumejiweka mbali na ibada za namna kama hii tusiwe ni watu ambao tumejiweka mbali na vitu ya namna hiyo kwa sababu keli zake ni nyingi na mtu anapokuwa anatekeleza anakuwa anajiandalia mazingira mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata balagha mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia ya'maluna ya'maluna na wao wanafanya hayo na tamamu aya Allah subhanahu wa ta'ala sema tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون tatajafa junubuhum 'anil madaji zinajitenga mbavu zao na sehemu za kulala yad'una rabbahum wanamuomba mola wao ndio ikawa sababu ya mbavu zao kujitenga na sehemu za kulalia khaufan wa tamaan hali ya kuwa ni wenye kofu ya kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tamaan na tamaa rajaa ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun na yale tuliyoyaruzuku wanakuwa ni wenye kutoa miongoni mwa yale ambayo tunawaruzuku wao wanatoa katika dini fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahu na haijui nafsi yale ambayo yamefichwa kwa wao min qurrati ayunan katika vitu ambavyo vinafurahisha jazaan bima kanu ya'maluna malipo kwa yale waliokuwa wanafanya katika dunia haya ni katika mambo ya kumwingiza mtu katika pepo na kumweka mbali na moto kwa hiyo mtu anapokuwa anajitahidi anajitengenezea mazingira haya ya kufaulu lakini sisi tumekuwa ni watu wa kuzembea mambo yani ilivyokuwa mambo ya, ya dunia tunaendea kai tunaendea kwa hali ya sur'a kwa hali ya haraka lakini mambo ya kheri tumekuwa ni wavivu mno yani kuna baadhi ya sehemu mtu hawezi kuchelewa wala hawezi kughib tena kuna wakati mtu anajilazimisha hata kama anaumwa lakini kuna sehemu mtu anakuwa ni mzembe kuendea mfano ilivyokuwa hizi funga tumekuwa ni wazembe mfano ilivyokuwa hizo swala za usiku tumekuwa ni wazembe bali mambo yale ya kheri tumekuwa ni wazembe mioyo yetu haitaki kufunguka na kuendea mambo ya kheri lakini tunasahau kwamba mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio fauzi kubwa mtu kukaa mbali na moto huku ndio kuokoka kukubwa lakini hali zetu sisi ziko tofauti na hivyo hii ni ibada na mambo ya kheri tumejiweka mbali mno tufungueni mioyo ili kusudi kutafuta pepo ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa mbali na adhabu yake thumma qala kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi je nisikupe habari kuhusiana na kichwa cha jambo na nguzo yake na upeo wake jambo lake la juu hapa leo sema ala ukhbiruka biraati al-amri ay الشأن الذي هو أعظم الشؤون ألا أخبرك برأس الأمر يعني الشأن الذي هو أعظم الشؤون jambo ambalo ni katika mambo makubwa الشأن الذي هو أعظم الشؤون jambo ambalo ni katika mambo makubwa kabisa au katika jambo la mambo makubwa zaidi waamudihi na nguzo yake waamudi na nguzo yake amudu shay'i ma yubna alayhi shay'u amudu shay'i ma yubna alayhi shay'u wa yastaqimu bihi amudu shay'i ma yubna Ah, alayhi shay'u wa yastaqimu bihi naosema amudi shay nguzo ya kitu ah, ma yubna alayhi shay ni kile kitu ambacho kinajengeka kitu hicho kitu kinajengeka katika hicho kitu ambacho ni nguzo wa yastaqimu bihi na kinakuwa kinasimama sawa sawa kwa hicho kitu wa dhirwat salamihi na jambo lake la juu kabisa jambo lake la juu yani na nundu yake ya juu kabisa sanaa ni uh, nundu kama ilivyokuwa nundu ya ngamia kwa hiyo anasema je nisikueleze kitu cha jambo na nguzo yake na jambo lake la juu kabisa Kultu mwaza akasema nikasema mimi bala ya Rasulullah kwa nini usinieleze ewe mtume wa Allah qala mtume akasema rasul amri alislam kichwa cha jambo ni uislamu kichwa cha jambo ni uislamu amuduhu sala na nguzo yake ni swala ikiwa na maana kwamba uh, uislamu wa mtu nakuwa na mashaka asiposwali na ndio maana baadhi ya ahli ilmu ukiachilia mbali khilaf ambayo iko baina ya maulama kuhusiana na ukafiri wa mtu asiyoswali wakasema kwamba inatosha kuwa ni aibu wana wa chuoni kutofautiana kwa mtu asiyoswali inatosha ikuwa ni aibu inatosha kabisa kuwa ni aibu ahlul ilmi kutofautiana kwa mtu asiyoswali yani mtu anakuwaje muislamu alafu tena swala yenye hana yani uislamu wake unakuwa na mashaka kwa kweli na ndio maana baadhi ya ahlul ilmi wakafikia hatua ya kuhukumu kwamba huyu asiyoswali anakuwa ni kafiri kwa sababu ndio nguzo yake kubwa sasa swala linapokuwa inakosekana uislamu wa mtu unabaki hauna nguzo lakini japokuwa wengi katika waislamu wameghafirika waislamu wamebaki ni waislamu lakini habari ya swala wako mbali nayo alisema wadhiri watu hil jihad na jambo lake la kula na jambo lake la juu kabisa wadhiri wa hil jihad na jambo lake la kubwa kabisa ni jihad jihad ya kisheria si jihadi ambayo uh, inafanywa na hawa wahuni alafu wakawa wanadai kuwa ni jihad wanafanya mambo ya ovyo wanafanya dhulma ya kudhulumu watu wakawa wanadai kuwa jihad la hii si jihad jihad tunazungumzia jihad ya kisheria iliyosimama katika yale masharti yaliyowekwa na sheria ya dini yetu ya Kiislamu thumma qala kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli je nisikupe kabari kuhusiana na kitu ambacho kinamiliki hayo yote qultu muadha anasema nikasema mimi kumwambia mtume bala ya rasulullah kwa nini usinieleze ewe mtume wa Allah fa faakadha bilisani mtume akashika ulimi wake akautoa ulimi wake akaushika kwa vidole vyake waqala na akasema kufa alayka hadha yani la tutlikuhu bil kalam lianahu khatar kufa alayka hadha ay la tutlikuhu bil kalam lianahu khatar اي لا تطلقه بالكلام لانه خطر usiuachie huo ulimi kwa maneno kwa sababu ni hatari اي لا تطلقه بالكلام ulimi usiuachie kwa maneno لانه خطر kwa sababu ni hatari kwa kumbia zuia ulimi wako chunga ulimi wako usiwe ni mwenye kuzungumza tu ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho aseme kheri au anyamaze mtu asiwe ni mwenye kuachia ulimi wake na kusema kila lile analojisikia Qultu Muadh anasema nikasema mimi ya nabii Allah ewe nabii wa Allah wa inna lamuaqadhuna bima natakallamu bihi hivi je sisi ni wenye kuangamizwa na kuadhibiwa na kushikwa kwa yale tunayozungumza kwa ndimi zetu kwa yale tunayozungumza kwa huo ulimi faqala asema mtume sallallahu alaihi wasallam thaklatika ummuka amekuwa ni asakla mama yako amekuwa uh, ni mwenye kupoteza mtoto mama yako hapo aliposema saklatika ummuka yani faqadatika ummuka hatta kanat thaqla faqadatika ummuka hatta kanat thaqla min faqdika faqadatika ummuka amekupoteza mama yako amekupoteza mama yako hatta kanat thaqla mpaka akawa ni mama ambaye amefiwa na mtoto yani mama ambaye hana mtoto kutokana na kufariki huyo mtoto min fakdika kutokana na kule kukupoteza kwako thakla ni mwanamke ambaye kafiwa na mtoto wake wenyewe wanamsema wanasema annaihatu thakla laysat kalmustajara naiha maombolezo kulia kwa yule mama ambaye amefiwa na mtoto wake si kama kuomboleza na kulia kwa yule aliyoajiriwa kwa satri mama ambaye kafiwa na mtoto wake kwa hiyo mama yako amekupoteza wewe mpaka akawa kama mama ambaye kafiwa na mtoto wake kutokana kupoteza kukupoteza wewe lakini ndo makusudio yake la wayuradu biha wayuradu biha wayuradu biha na inakusudiwa kwa hayo maneno yani mtume alivyosema sakratika ummuka wayuradu biha na inakusudiwa kwa hayo maneno alhasu ala fahmi ma yuqal alhafu ala fahmi ma yuqalu kutulia mkazo kufahamu yale yanayosema hapo ndio makusudio yake alhafu ala fahmi ma yuqalu kutulia mkazo juu ya kufahamu yale yanayosema haina maana kwamba kweli mama yake amempoteza yeye la, lakini alikuwa anasema haya maneno ili Muadh awe katika hali ya kufahamu yale yanayosema فقال النبي صلى الله عليه وسلم akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim je hawatu kokoto watu na kuvutwa watu na kuingizwa watu katika moto katika nyuso zao yani wanaingizwa katika moto hali ya kuwa hizi nyuso hizi zina zina zina zina zinaburuzwa ardhini na mnajua hali ya siku ya kiyama ili jua litakuwa limesogezwa na kuwa karibu kwa hiyo nyuso zitakuwa ziko ardhini aliyekuwa mtu anakokona na kwenda kuingizwa katika moto au qala au huna lishak min arrawi au huna lishak min arrawi au hapa ni shaka kutoka kwa rawi yani rawi wa hadithi msimuliaji wa hadithi anasema wa hali yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim au qala au amesema ala manakirihim juu ya migongo yao ya pua juu ya migongo ya pua zao wanakokotwa na kusukumwa kwenda katika moto illa haswaidu alsinatihim isipokuwa chumu za dimi zao hapo aliposema illa haswaid alsinatihim kuanzia hapo hali yakubu nnas fi ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa haswaid alsinatihim ay illa ma tahsud alsinatuhum min alkalam illa ma tahsud alsinatuhum min alkalam nakusudia illa ma tahsud alsinatuhum isipokuwa yale ambayo zinachuma ndimi zao illa ma tahsud alsinatuhum yale ambayo zinachuma ndimi zao minal kalami katika maneno wal maana na maana ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema hayo maneno anna lisana au anna alisan idha atlaqahu alinsan والمعنى أن اللسان إذا أطلقه الإنسان والمعنى أن اللسان إذا أطلقه الإنسان كان سببا أن يكب على وجهه في النار إذا أطلقه الإنسان كان سببا أن يكب على وجهه في النار والمعنى نماذج منين أن الإنسان إذا أطلقه anna lisana idha atlaqahu al-insan hakika ulimi mtu atakapokuwa ameuachia anna lisana hakika ya ulimi idha atlaqahu al-insan mtu atakapokuwa ameuachia kana sababan an yukabba ala wajhihi fi an inakuwa ni sababu ya yeye kuingizwa katika moto hali ya kuwa uso wake unasuguliwa uh, ardhini na ardhi wakati umepata joto la hali ya juu kutokana na jua kuwa karibu mimma al-safar min al مما يستفاد من الحديث مما يستفاد من الحديث اكتب بسرعه لكن بحركه تمالزي تندي على موضوع مغير مما يستفاد من الحديث مiongoni mwa yale ambayo yanapatiwa faida kutokana na hii hadithi الفائده الاولى حرص الصحابه على الخير حرص الصحابه على الخير ومعرفه ما يوصل الى الجنه hirsu sahaba ala alkhair wa ma'rifati ma yusilu ila aljanna wa yubaidu min an-nar hirsu sahaba pupa ya masahaba hirsu sahaba pupa ya masahaba ala alkhair juu ya khair wa maarifatu ma yusilu ila aljanna na juu ya kujua kinachofikisha katika pepo wa yubaidu minan nari na kuweka mbali na moto tunapata hiyo faida irsu sahaba pupa ya maswahaba ala alkhair juu ya khair wa maarifatu ma yusilu ila aljanna na kujua yale yanayomfikisha mtu katika pepo wa yubaidu anin nar na kumweka mtu mbali na moto alfaida thania faida ya pili anna aljannata wan nara mawjudatan anna aljannata wan nara mawjudatan وهما باقيتان أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان أن الجنة والنار موجودتان حقيقة بيبو نموت viko أن الجنة والنار موجودتان حقيقة بيبو نموت viko وهما باقيتان لا تفنيان na hivyo viwili pepo na moto ni vyenye kubaki wa huma baqiyatan na hivyo viwili ni vyenye kubaki la tafniyani haviishi haviishi pepo na moto havituisha mama moto tukaishi ni ule moto wa muislamu ambaye amekufa aliyekuwa anafanya madhambi kiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kumuingiza katika moto alafu baadaye atamtoa na kumuingiza katika pepo lakini pepo na moto hivi vitakuwa ni vyenye kubaki havitoisha alfaida thalitha faida ya tatu أن الطريق الموصل إلى إلى إلى النجاة شاق أن الطريق الموصل إلى الج... إلى النجاة شاق أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله وسلوكه يحصل بتيسير الله أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق hakika njia ya kumfikisha mtu katika kuokoka ni ngumu anna tariqa almusila ila an-najat shaqun hakika pepo hakika njia ya kumfikisha mtu katika kuokoka ni ngumu wasuluhu yahsul bitaisirillah na kupita kwake katika hiyo njia kunapatikana kwa kuopishishwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mashaka njia ni ngumu na ndio maana watu wengi hawawezi ndio maana watu wengi hawawezi na si kwamba watu hawataki kuokoka wanataka lakini njia uhalisia imekuwa ni ngumu wasulukuhu yahsulu bitaisirillah na kupita kwake kunapatikana kwa kuopisishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana mtu anapokuwa katika dini mtu anapokuwa katika sunna mtu anapokuwa katika njia sahihi muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wapo watu ambao wanatamani hivyo lakini hawana watu wa kueleza lakini vile vile nyoyo yao haiwasukumi kufanya vitu vya namna hiyo الفائدة الرابعة أليس كذلك الفائدة الرابعة أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله حقيقه jambo la umuhimu zaidi alilokalifishwa mukallaf yani astakala anakusudiwa majini na watu jambo la muhimu zaidi walilokalifishwa majini na watu ibadatullah ni ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala الفائده الخامسه فائده يتان الحث على الاتيان بالنوافل مع الاتيان بالفرائض الحث على الاتيان بالنوافل مع الاتيان بالفرائض الحث على الاتيان بالنوافل ما جي جيه كلت مambo ya سنة الحث على الاتيان بالنوافل ما جي جيه كلت مambo ya سنة مع الاتيان بالفرائض pamoja na kuleta mambo ya farad sababu tuma sallallahu alaihi wasallam kaanza kuzungumzia habari za nguzo za Uislamu halafu baadaye akaanza kutaja mambo ya sunna akaanza kutaja habari za funga ya sunna kuwa ni ngao akaleta sadaka ya sunna kuwa inafuta makosa kadhalika akaleta swala ya usiku ambayo ni katika sunan kwa hiyo hii ni kutilia mkazo mambo ya sunna pamoja na kuleta mambo ya faradhi كذلك الفائده السادسه فائده سته بيان ايضا من شان الصلاه وانها عمود الاسلام بيان ايضا من شان الصلاه وانها عمود الاسلام بيان ايضا من شان الصلاه وانها عمود الاسلام kubainisha ukubwa wa jambo la swala na hakika hiyo swala ni nguzo ya Uislamu bayanu idham sha'ni swala kubainisha ukubwa wa jambo la swala wa annaha amudul islam na hakika hiyo swala ni nguzo ya Uislamu alfaidatu sabi'a bayanu fadl aljihad bayanu fadl aljihad kubainisha ubora wa jihad bayanu fadl aljihad kubainisha ubora wa jihad alfaidatu kam تاسع الثاني الفائده الثامن والاخير بيان خطوره اللسان بيان خطوره اللسان بيان خطوره اللسان بيان خطوره اللسان وانه يفضي الى المهالك وانه يفضي الى المهالك ويوقع في النار بيان خطوره اللسان kubainisha hatari ya ulimi bayanu khuturati lisani kubainisha hatari ya ulimi wa annahu yufdhi ila almahalik na hakika huo ulimi ni wenye kupeleka katika maangamizi wa annahu yufdhi ila almahalik na hakika huo ulimi ni wenye kupeleka katika maangamivu unampeleka mtu katika maangamivu wayuka fi nari na unamfikisha mtu katika moto wayuka fi nari na unamfikisha mtu katika moto hadha ma yasara Allah lana ala uh, ilqaihi fi masami'ikum haya ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapepesisha amekuwafanyia wepesi wakati huu kuya uh, lizisha katika masikio yenu tunasimama hapa tutaendelea wiki ijayo insha Allah